صلوا على سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان من نبي كان معه رسيم كثير كما ظهروا إن أصابهم في سبيل الله وما ارتعوا وما استكانوا والله يحب الصابرين صدق الله العظيم göndermesi gibi bilirseyle Allah'a Resulü'ne karşısmaya ve ruhani yoldan ve ihtiramını göndermeye Cenab-ı Hak bizlerin yolda eylesin. Dinledikse bizlerin istiyor olmaktan emina ve يا رب جنتك إيجاد الزكيجانا سمينا وعطينا جنتك الله جنتك الله الله جنتك جنتك هذه قضاء devamlı heves tarzımızda e, çok mutluydiniz yapacağız diyenler gibi olmakta çocuklarından istifade etmeden, aileye gitmekten, burada orada öğretim üstü olmaktan, müzikal olmaktan, kendisi davranma sırasında kalmış bir çocuk gibi mahzubiyet içerisinde kalmaktan, anayın babasının öpüşleri bölümde kalmış, öpüşün çocuk gibi olmaktan, Cenab-ı Hak Amin. Muhtemelen Müslümanlar büyük tehlikeler, büyük bağlı şeyleri iman etmez. law pervane üretilmesi lazım. Bu ömrede bir güzel tutulması lazım. Asli halde işte zamanı farkı ve yetkiler zamanı, Peygamberimiz üzerine ne kadar fazla atılmayın, çok bilmem şu kadar terk edin, bu veya bu kadar yapan bilmem de bunların ağırlar yakıştırırlar. Ömür vakit olduğu müddetçe, yani bizim bize göre aslında dinin küçük meselesi, büyük meselesi yoktur. Allah'a gidiyorduk ya, kuvvet oranları var olduğu için diyoruz ki biz daha mesela en alt seviyede yapma, yaptığımız takdirde cevap alabileceğimiz şeyler. Tamam mı? Ömür ömürde var, hemen dolduruyorsun. Neyle? İster bir sağlığa, ister bir nefes sınavına. Biz yoğun trafikte araba kullanan bir şoför gibiyiz. Eğer bakıyorsun sayıdan, ömür açıksa nasıl olacağız sen orayı? Ha, eğer imkan yoksa beni dinlediğin gibi. Amerika Meclis Başbakanlarından Arnold Reagan vardı. Reagan diye bir şey konuşmasında bakın ki bu Müslümanlar var ya, bu Müslümanlar var ya, bu adamlar diyor, ee, bu adamlarda ahiret inancı diye bir şey var. Her Müslüman ahirete İsmail Said Beyler Hoca, Allah gani rahmet eylesin. Biz de ömür bir bile vefat etmişiz kendisi. Merkez Efendi'ye göre hem nafsi, hem haberi, hem kitabi, üç tarikatta tabi Uzun destanı bakmış. Tek bir dinleyen bir adam. Ah, Böyle adamlardan şu fakirlik ilgili çok sevdiği için yani, çok yani sevdiği için bilgi bakımından hep bunlar araştırıyoruz. Duyulmayanlar, duyulmayanlar, duyulmayanlar. İşte bizim el yapıldı, ortada karar verecek oldu, jandarmalar geldi, meşimeti bastılar, Süleymaniye'deki. O da efendim orada eğitim, öğretmeni kendisi. Dediler ki efendim Mustafa'yı çıkaracaksınız, bunun yerine şunu giyeceksiniz. Ne nasıl dedi nasıl? Bu çıkacak dedi, onun artık onun yerine bu gelecek dedi. Bunu giyecek dedi. Biraz biraz zaman konuşuyor. Artık Türkiye gönüllere geçen şeyi söylemeye müsait değil. Kürtler artık her şey patlatıyorlar. Allah cevap vermesin ama şekilde devam edilebiliyor? El cevap cahildir. Millet cahildir, cahil değildir. Hayya, ya fahri ancak arasında millet anlar. Avam ne anlar hadisten, avam ne anlar ayetten. Şimdi avamın altında Türkiye tarihlatlı tarihlistan var. Yok iştihat müştehisinden de ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Alaskeriye'de bile Arsuzay'ın hanımı Arsuzay'ın hanımı yolluyor. Albay'ın hanımı Albay'ın hanımı yolluyor. Yavruların hanımı, yavruların hanımı yoktur diyor. Ha, üst üst bile diyor, e, subayın hanımı, aşağının peyderlerin yanı da yoktur diyor. Orada da bir yarar yok, alt üst var. Affedersin, eşrafın tabiriyle, mafisiyle ikisi birbirine karıştı. Tam o zaman birbirine karıştı. Doktorun işimiz olur, doktora gideriz. Mühendislik işimiz olur, mühendisliğe gideriz. Dine gelirse herkes Türk Herkes sevgili insan. Olmak böyle şey. ينظر الله بما عليه رأس الغفران Sevgili İslam'a bir cevap başa diyor ki, şeriatin sarayı kibriyadı, hakikat mülkidir muhkem binadı, anın taşı mülki boyadır, daha yoluna başını koymak revadır diyor. Türkiye'de herkes diyor, kanun yok. Adam bu sadece bakarım diyor peki. insanlar yaptığı kanunlara geç bir karar vesaire yapılan filan. Yok. Yapamıyorsan yeter ki itiraf et. Allah'ın bana tüm üstadlar yapabilen kabiliyeti ihsan et. Altına bir dua eder misin? De. İşin itikadıyla ortaya geldi. İmam Rabbani ruh buyuruyor ki, insan bir şeyhinin yanında otururken diyor, dikkat edecek Bütün ağlamı anlatmıyor. Bir misal veriyor ama diyor, buna göre bir gelecek Seyirci okurken ve kalkarken bagajda gölge olduklarına düşüyor mu düşmüyor mu? Eğer gölgeye düşme ihtimali varsa değişik görünüyor. O onun gördüklerimizde bu işin şekilde öbür tarafına oturuyor. Diyelim güneş tutsağından vuruyorsa e sen şimdi şeyhinin sağındasın değil mi? Şeyhin yanıyor solda. E güneş şimdi sağından vurunca senin gölge düşüyor. Üstadın güzel. Allah! Ya! sözümüzü gelip yalar. Bu iş böyle hakkı konu olmuyor sadece. Yani işin kolaylık tahtıyla kırka, biz bir konuda kırka değiliz derler bu Yani bunu sormayalım ama, ama, ama bu eksikler ne zaman değiştirelim? Şurada bir kapı olayı var. O olayı bir süre gibi. Bal, gül, ne. Ya burası iş anladı kardeşim ya. Yani bu her şey bu küçük kapıları sildik. Yani tartışması kapatılması noktasında bir çaremiz olmadı ya. Eskiden belgeler süpürdüğü zaman korkarım ben ayetlerden. Şahnakçı'nın Cumhuriyeti Ruh'un zamanında devrim efendim padişahı e, Şahnakçı'nın Cumhuriyeti Ruh'un teklifini istikrar mesafeden geçiyor. İleride bir şeyler böyle çırpılıyor böyle halife dedi ki, padişah dedi ki yanına rica edildi. Ne oldu görüşmeler dedi ya? Dediler ki sen orası işte Hacı bir Muhammed Mahafi Şahına şüpheli teklifli dediler orası. E ne olur bir şeyler böyle tabluluk tabluluk yapıyor. Tekkenin dediler kilimlerini kanlarını dikiyor. Ya öyle de adı 300 dolar var. Davul dedi. Şey? Au. Au. Au. eyvah. Tekke bu demek arkadaş. O bakımdan yani ulemanın dediği tamamdır biiznillahü teala. الحتاج الوصية يؤدي أصل الشيطان يكتسكره هذا عرى يكتسكره في الإنسان جيدا her senesinin dibinde, her senesinin dibinde hayata tamir kişi yapma, e, bir tamirden bir kelimeler diyor Hacı Ne zaman diyor, ne zaman diyor, o, o ayakkabı tamircisiyle birlikte yolda gidecek olsa, kalbindeki olan o bir de esrar deryasını damlasının büyüklüğü, gökyüzündeki ayran denizdeki babağa kadar. Acaba birikimde öğrenmiş olduğu sevgi İslam'ın evlense yürürken bir yakın geliyoruz. Niye? Bana o fikrini öğretmişti diyor. Şimdi hafıza, haline, hocaya, nerede yani? Bunlar efendim ne olur böyle yapılmağını söylemiyor. Eksiklerimiz konuşuyoruz. Burada tekrar olarak girmesi gereken birisi varsa o da benim. Bir şey daha söyleyeyim size. Ahmet İbni Hanbel Rahimahullah Teala tavsiyeli bir gün olmayacak kadar büyük bir zaftır. Allah şefaatinin layık eylesin. Yani öyle halleri var ki, ya anlatılır gibi değil. Dünya ömrü yetmiyor onların güzelliği. olduğu gömleği var ya gömleği. Pistol. Eğer yani bir yırtılsa eski bir mesele. Takıyorlar diyor milleti dinlerim kurdaya. Allah-u Teala kurda Müslüman'a istemiyor. Kurda olmazken Cenab-ı Hak cümlesi mazluma. Onun için Müslüman'ın söyleyecek. İnsanlar sevdiği mod gibi biliyorlar vesaire. Efendim her bir zaman yok böyle ilişkiler, dinler yapıyorlar böyle. Kimde eksik olduğuna bu dedikodu konusu oluyor. Hayır her şey tamam. Kimlerin yokluğunu mesela falan der. Ya Allah Eee bu ne oluyor şimdi dedi, ne oluyor dedi, demek ki bazı şeyler küçük diye iman edilmemesi lazım. gücünü kullan, gücünü kullan, onu da yerine getirmeye çalışacağım inşallah. İnsan davası abunan olmalı, müdafaa eden olmalı. Sultan Fatih İstanbul'a girdiği zaman edilmek yoksa, oradaki Fatih İstanbul'a girdiği zaman Bizans'ın en güzel hanımlarını gönderdi birinizi Sultan Fatih gibi koyamayın, kendinizi ona veda edin, işte size olan aşkından İslam doğanlardan vazgeçtin. Sultan Fatih, elimle kafanın için Mevla'ya kapıdan giriyor, girerken İslam'ın tek tek kızlar Sultan Fatih'i karışıyorlar. Siz kimsiniz Sultan Fatih? Efendim sizi işte Konstantin işte efendim işte ee, takdim ettik. Ne olursunuz İslam olmaktan böyle. Öyle İstanbul'da nikah vereceğim, Savan'da bir nikah vereceğim. Dava da bu. Dava başka şey affedersiniz, deva adamının başka şeydir. Hizmet adamı olmak başkadır, tezlimet adamı olmak başkadır. İstanbul düştükten sonra İtalya'da, Vatikan'da e, Hakimler Konseyi'nde bir numara olan kardinal olan kişinin toplantısı var. O mühim Bugünkü mesela diyelim, e, işte Papa Jean Paul ne ise veya onu yerleşim geçen anlamda yer, yer ne ise dedi, o zaman da o adamdı. Adam bütün karnelerine ithafen bir lütfu var. Diğerleri diyor ki, sayın arkadaşlarım, özel arkadaşlarım, genelde tüm Hristiyanlar, kıyamete kadar sürecek olan bir savaşın hakkını görür bahsediyor. İstanbul üzerinden çıktı, alıncaya kadar kıyamete kadar mücadele sayısıyla 5 milyar avroya ulaştı. 5 milyar avro ile Türkiye'deki Almanya'nın destekli misyoner faaliyetlerine kullandı. ABD ülkelerinin toplam şu an yani ülkelerin tarzı 20 milyar avro parası var. İstanbul'un belki kadar İstanbul alınması, İstimlakine tarafından அவர்கள் كلام الله فيه لا تحتشم ليس ما ينبغي you